hori egunez gauz gaur eh, aspaldiko parte desastrako bigarren edo irugarren solairu esan da eh, ez dakiz emagarren programan ja ba, nidea konfinamendu eta gero moten dugu hile pasaiela berde-berde gauz gaur kreston desastri izango da parkatu dan hori Gaurretiaz, ez dago editorialik ez e, Konfinamendu hori buruz berbaitxeko editorial bat ez dutengo Así que, opa dela, abon Abon Bueno, Gabon, bai. Zuga. Gabon, bai. Eta ales. Gabon, guapos. Eta Javi eta ikusle maiteok. Piu, piu. Alko nabenein, eh, editorial bat e, kultura grebari buruzkoak eta eta konfinamenduen amaieran e, bueno, ikusi dien, bueno, lehenengo kontzertuek no kakapara da, izan da, horri buruz berbaitzeko, baina ez totin. <laughs> Ze jarraitzeiek nahi guzeuki <laughs> Baina, bueno. E, Twitterren eta anuntzi dien inone kontzertu lehenko kontzertu ekin dienak holan e, importantiek eh, egon da gurre, eh? Bai, bai, de Madonna na enkribli, zen zan, bai. sartu zan hor nahi joten da. eta, bueno, pues, beste barik, gaurre aldatu indugu apurretu eskemi, eh? E, lehenko berba apurtxu batekon, finalen duru, saio honetan, eh? disko barrizek edo, bueno, musikik emondaren ari buruz, e, gero gaur goro ukiko gonbidatu moden, ja gurtu, hasi que ja sekretoa desbele dugu, eta Instagramen bai usto, gaurre, eh, gaurre eh, asmak izun ipestu jarri alesek. Está, Se, bueno. Sekretoa gitxin. <laughs> Así que, sin más, ba, asingo gara zuga, eta dela ekarriko eskuen usta berri horreri buruz berbetan. Eh, Horro Racista, capacitista, patriarcal ez den Hori bastertzen kapitalista Racista, capacitista, patriarcal ez den Hori bastertzen errepuxetu bakarra Iazinatuak nola naita Fasismoak bizi, bizi, bizi da non nahi Kotxatu doa, inizapetu, lasai Erduko zaigu bere jardura Zeko noiz bai, pentsatu Bueno, dela aspaldiko Bai, aspaldiko Bentzen maio honen inguruen, obetosan da, aspaldiko ikusten gara, bai Bai, beste intimidade baten eta Por fin. Bai. Ba, Zuga barkuti botasan... E... Eh, arien, arien. E, virus da piztia bideo formatu horretatik, da ondo imanetik mierda esan. <laughs> Joder, izto bali, yo tuve izto bali. Ba, txaputa esan, eh, mierda esan, mierda <laughs> esan, ondo intzen nun, niot, ze mierda basan. Eh, zain behar kosta konkordiako kapiteinek e, gizautar da bala, eh, barkuti botaten. En fin. Eh, ba ber, se garri zu gaur. Bueno, a ber, eh, egiz esan, eh, gaur egona eh, egonaz, eh, ilabete honet, azken ilabete honetan urte diren CD eta single guzti seri begire, a ber zer urten Euskal Herri mailan eta Holanda, egiz esan, eh, badauze, eh, sobretodo singleak, eh, bat urte dire eta a ber, aukeratzie beti da gatsa, ez da? Baina, bueno, nik ekarotez behintzetamen bost proposamen, ba, igual, e, eh, pora o porbe, ba, atadabenako e, kanta bat edo disko bat, eta, ba, igual apur bat, e, eh, ez da belaukien, ez da belaukien, ez da e, bierri zengo bien, e, e, representazio... E, bierre, e, bierre, oza, bierre, bueno, ez da, merezidu da ben, errekonozimentu ez da bela eldu edo ukitzera. Eta, bueno, euretariko bat da, e, eh, untxentxuten egon garena, e, afu, afu da iruñeko talde bat, e, beren zazoien azikera baten, e, flamenkoa da popa eta zizana eitzen, e, inoiz ez da izen e, talde zagune Euskal Herri zen eureke nahi izen da belako. Antza, ze, e, inoiz ez dire zabaldu e, disko fizikotikat, hau da lehenoko biderra, bueno, bigarren biderra sartzen dabela disko bat jotubera eurek, ze oinarte izen da bakarrik e, diskoak egon dire babanatzen, ba, lehen, e, eta margarna markadan itxe zan moduen. Horregaitxi bai, bueno, kurioso eta hau taldi e, kartxi e, otu date. Ba, esan moduen, e, Afuri, por ejemplo, laugarren disko negaz pasei zen jakona da eh, konfinamentue e, hasi eta bi aztetara eta bierbala. Eta bueno, ba, ataraban, igon minotu bera, Baina, klaro, hor geratu da. Hor geratu da, ze ba, kontzertu bat txulotu, eta bat, supongo, talde asko gazpase da moduen, eta nazengo bakar hori ikusi duguna, zare sozialetan, eta, mm. ba, bai, hori da, jirak eh, alde batera itxi dire, bertan bera, e, diskoan grabaketak eta e, bai, ba, azkenien eh, planak e, jodu jako ari, eta bueno, ba, hau da talde bat, ba, justo ba, marko horren barruen sartzen dana. Eta bueno, ba, talde moduen egiz esan niri asko, betidanik asko guztetea izinaten talde bat da, zoindala, amaika urte dikusi genuen zen hemen e, e, gaztetxe sarrien, eh, ba, korretan azke, jo, de, de esas, eh, urtetan del punk rock, eta hau izen zaun como, hostia, pues, eh, bueno, beste zeu zer badau, ez da, eh, horre turno uki genuen justo an eh, gaztetxe sarrien, eta <laughs> toke izen ikusti, eh? Ba, uki bien, bai, momentu bat horre eh, leku askotan otezina, eh? Bai, bai, kontu da hori, da, be, eh, ez da be nahi izen hori exploteti hau da, Zu sartze zara da ikusten dozuz, eh, eh, ba, mileka reproduzio yo esela, es, eh, YouTubeen, Eta horrek mileka reproduzio deko jesen bidizoak gainera e, eurek besta bezigon. Jentik ikonda bena da. Ja. Beren leheneko zazoietan, hori disko fizikoak karikataten bian, la peña, pues, igoten bane eh, lotu eta jazta, ba, eurek ez. Pasea talde bueno. egizago gazbe, E, eh, oin uste dut fidelek eta nik edo komentak handula. Bada bela, ez dakit bada, The Rift Tracker, edo alako bat. Igon biala, nonok igon bane zera, <laughs> e, bidizoa. Eta originalak baina askoz bizita gehiago baina sobrao eta Euskal Herriko pila bat talden disko bat deko sosori jarritxa asako bizita dago. Eh, bai, bai. Youtubeko paradigmi da, base, hori usto esala gaina metalero metalman. Izelek, eh, metalero. <laughs> eh, eh, ba, hori, ba, arpidetu alzikin kanala, eta E, eh, claro, horrek kanala gukitzen ban, ba, imagine, amar mille seguidore edo jarraitzaile ez da? Por cierto, ez, da, ez dakit entzuten baben, baina entzuten baben, saludo bat, metalillo. Eso es, metalillo, metalman. Metalillo. <laughs> Eta ez ebez, ba, bueno, ba, ba ni autaldi azkenin ekarri dut, ba, bueno, ba, beren zazuien hemen e, eh, ikusine balako niri guzti izin jaten, e, eh, apur eh, lagunduzten, ba, leheno kontzertu izan, nire zaz, ba, igual, amazi urtegaz, ba, holan, esaten zula, ostia, ba, haue, no todo es punk, no todo rock, no? Ba, beste rollo bat da hortik, eta ez da, bastante alternatibo da holan, egiz esan etxuten gabizena, ba, bueno, ja ez da, ez ez da, ez da, ez da, ez da, ez da, Ez interesgarri segi jote. Hor hankas gora, funa besti ze. Ba, urrengo berse... Da, urrengo kora paseko gara, ba... Eh, amene ya, oindala, irulau programa egon zan eh, mutil bategaz, sakara jaunagaz. Eh, ba, bueno, ba, koronavirusen gara izen antza, eh, ba, berak indauzen hausen eh, emaitza moduen abeste guatara izen deu e, ez dakigu e, oine, igual regeto irantza joango badan edo, baina estilo ze bastante aldatu deuela emoten deu, izen ez, baina, bueno, e, Be bai, eta deu, e, segaz, eta deu kolabo bat, nortzuk az kolabo, bai, eskakitan, eskakitan, bai, ez da? Bai, hori da, bai, da, bai, hori bai, konfinantan, da. eta bai. dauz oin. Bai, bai. radizo, mintzet, albo alboan dauz Bai, hori da, dela? Ez, ez, ez. <laughs> Ah, <laughs> ez, ez, ez. Bai. Eta hori, ba, bueno, ba, kurioso inate, ba, bueno, amene gonzalako, bertako dalako, estena lokalan parte dalako, eta, ba, bueno, e, untxen txuko dozu, e, izan sakarak ukidaben kanbizoa. Eta hau da, e, kolos mios. No necesito alas porque siempre estoy flotando. Oh yeah, tengo los mejores en mi bando. behar dugu Sakaran, <laughs> proposamen antziteko. Iritzirik? Con los ah, tuyos. Gapatxa! Toru buru sin jo Pedrito! <laughs> Pedrito! Con eh, la eh, Suzuki. Con la Suzuki. Antzada laguneri, bo, edo lagunetan eh, finkatu izendan kanta bat. Bai. Igual lagun lagune reggaetoneru direta. Bai, finkatu aljendaz, meka me <laughs> eta baina, etxe, etxe, etxe, etxe, etxe, ah. Bai E, eh, untzen bihar dugu berba, ba, hilabete, bueno, konabiruzen justo garaizena maieran urten dan, eh, rekopi bateri, bueno, disko kolaboratibo bateri buruz, deitzen dala kaosa Euskal Herrian. Eta bueno, ba, gu etxera etorko gara, gainera, e, zapatu honetan, beren azken kontzertu emonde guen talde bategaz. Dala, e, eh, Tears and Beers, e, Dignity, abestiza. Bueno, eta bari, e, disko kolaboratibo honetan, ba, Euskal Herriko hoi eta punk estenako talde asko ke kolab kolabore izen dabe. Da gainera bakoitzak guztot dana direla abesti originalak, eh? E, bertan dauz, e, Kale e, Orreaga, Roten Amairu, Dublin Boys, Labana, Tirsan eta bueno, beste bai. Ez daitiko esimiko, e, aber igual eh, <laughs> bate bateko leike hortik. <laughs> eta bueno, bilduma honetatik goaz justo e, konfinamentu gara izen gure etxien rokelkartin iparagirren jobierban talde bategaz, dala Liger. Ez bana zen erratzen, eh, justo gainera eh, etxe kalte joten bien, bai, bai. bai, ezta? Eta bueno, ba, hau dabe bai beste talde kaltetu horretariko bat, ba, ba diskoatara eta gitzire ba, jirie Hasi bien, hasi bien. Europan zier, baina mm, justo ja izen jausten jeusten ah, hasi ziena. Da vuelta un biela, eh? Se, bai. un concierto eta vuelta. Se, joan zien kontzertu batzutara, jo, izen Europan ego albi edo, besteren bat akustikora vuelta, geste batzu suspendidu, bat, desastre bat antza. Da, ba, vuelta. Ja, men de no, ginen, hori izen zanien. Se, goratxo... Joan zien ez? Eta es? Juan Sirenes es, eta Ordu Txeto. Ariño, eta gero bai. hori da, hori da. Bai. Esan eh, furgonetan, eh, hasi ah, zila. Buelta Bai, bai, bai. Arri, Bai, nik justu ikusi neban, bueno, gero ikusten, eta e, diskoa bere zigo bien otxaiako eta sortzi, hori sare sozialetara, eta bai. disko osorik, eh? E, ja hor ikustezu, no? Koma puretan, sabiz, ataten zu diskoa hor, eta bea ja... Ah, honek, eta zesu, pues... Eta guzti Aputa ah, Eta, bueno, ba, horren ba, beren eh, azken diskoko zingela gaz itxiko dutxugun momentuz, e, teloia daitzen da. Ba hori, hau izan da lider, justo esan dugun moduen, ba, gure etxin jobir ban taldetariko bat, eta... Joko deu, joko deu. Joko deu, ba bai. bueno, ba, iga sexti... No, no, izte eskoenien. Hori da. Mm. Fidelek nahi da benien, ez da. Imando jo. bueno, eta azken era goaz. E, ba, bueno, niri e, eh, oindala urter ditxik asko guzti izinaten talde bat da, eta hau bai, kasualidades, ba, iparragirren e, eh, jobilako e, bai, ezagutu izene bazen ondo. E, ez da rudelarizek e, antolatute ez bazen egon, eh, eskabidean, taldiak. Eh, bai, abela nintzen bai. Bai, ez da. Eh, Iruñen eh, bueno, Iruñe, Iruñe zen eta Nafarroan da izen bastante hartu duen talde bat da, oso gaztiedanak. danak. Eta, kuriosoa da, e, e, evoluzioa, ze denbora guzti zen, irudizko deko ez data, eta irudizko horretan egon dire, ba, eska roioa itzen, baina beti izen da, como eska eta zeu zer gehiago da. Lehenoko diskoa da aprobat eska, baina punke, roio lehenoko diskoa. Bigarrena, e, eh, rockestedi roio handi badeko, ez da? Eta oin, honegaz azkenagaz, untxe jarriko dugun e, e, e, kantigaz igual ikusi halko dozu. e, zelako evoluzio aldan egon, hau da, azikera batetik, lehenoko diskoan eitzera e, ba, punk eska hori, gero e, rockestepi, rockestedi mm. e, eska hori, eta hortik e, untxe sortu da bene disko barri ze, hau bai, e, koronavirusen erruz, ba, igual apur bat itxalpin geratu dena, bai. Eta, bueno, apurtxo bat entzuteko, ba, hau da, e, euren e, kantatariko bat, e, loezina. Margola makurra bailitzan, zabaian dilinda, nago beharturik ibiltzera gauero, museoan, naiz eta bihurtu alde batean edo bertzera Ez zinegin iezio hartu beharra daukat preso naizela Iuntasunea Bueno, entzuten zabizena da eh, eh, eskabideanen, eh, izaera, izaera diskoa. Zugi, izen lehi hori estilo aldakiti untxea itxetu esune, eh, sartu bezalako irua botz emakumezkoanak. Zelen, bai bat, zan gogorra ba, punk rockerako bai. Aro dafa holan lantzen, hasien bai, pitxue holakoak. Bai. Izen lehi horrega itxik igual, ezta? Bai, nik uste gainera pentseta gondala hori. Ze, hau diskoa atara baino ari hau, ja e, atabien kanta bat zala amaika gara. Eh, hau da, taldien ziren e, bederatzi ezta, balenoko bizko eta bederatzi ide, baina gero derrepentien esan da, ez ez, oina maika gara, oza, irun eskaz hartu dugu eta oina hau da gure forma barri ze. Eh? Keinua hori The Three Eyes bau marri egitzen baina gai jartzen mm. horre eh, koru egitzen, igual, bai. eta egite, eh, nire zera da, baina bai. igual Honetan bai lortu izen da bena, oza, nahi izen da bena bai da, enbede eh, koruek izen edo atzeko zeu zerri zen. Oza, bai, bai, esan, atzeko zeu zerri. Hori aurreko aurrera ekarri, eta hori ba, ikusten da, diskoan zierri ikusten basun, soul ikutu horre da gainera nik uste horretara joan direla be bai. Bai. Eh, más que nada, hori, horrek irure sartun eta e, eh, fijeta masarien kanta geisenetan lau agots diferente dauz. Osea, mm. bueno, mutien, bueno, geisen, igual danetan ez dakit ondo nas fije, baina la bibe badauz gizoneskoak. Bai, Gero aparte hori, instrumento joten da euren mikroa deke. Bi bai. dauz, bai. Bai, e, Iparragirren, ez dakit bai. berez bi dauzen, zen inaz bai. jarraitzaile, bai, berez bat, baina, ah, gitarristi sako ah, Bai. Bai. Bai. Mm. Bai. Bai. Bai. Bai. Bai. Ez gabe, ez dela infernurik Mandelan eskutik e, usta berri hori zabalduko Euskal Herriko mugatatik kanpora eta lehenengo kardosun gauza hau zeoko Hau da Tom Mish e... Tom Mish e, bai, Txomin M-I-S-C-H bai <laughs> Txomin Mish Txomin e, da produktore da mu multi-instrumentalista o instrumentista bat e, e inglesa Laro eta maosteko da, mie bedertxion da laro eta da Osa, deko da Eta da puta makina bat Hau da, bere bigarren diskoa, lehenengo ataman bime eta mazortzi zen, da bigarrena da What Kind of Music, eta da Joseph Dyes egaz, baterizia joten damen eh, tipoa. E, disko oso gomendagarri zen. izan zu, nire inkultura musikal supinotik. Bateri instrumentala, oza, sea, instrument, e, zera da, benetako baterizia edo bai. perkuen efektua. Ez. Kaji benetakoa hori Nik bi galdera ekotez. Te estoy preguntando muy serio, eh. Bai, bai, bai, bai da nada bai. benetakoa. Bai, Nik bai, bi galdera ekotez eta dana lingüistikoa di eta igual lexiko hori buruz. Zeran zu? Supino? Supinoa. supino eta beste izan da, bietzatakoa. Zer dari, zer dari. Supituki. Zer da supino? Es, supituki da gauza japonesa, gero atoz, bideo belgrado gaz. <laughs> zer da supino? Eh, oso evidentia. Vale, eta beste galdera bat eukiot ah, Pintzat oso evidentia gero kontengo esan zer zerra Ez, oso evidentia vale, vale, esan guria, bai Instrumentalista edo instrumentista Instrumentista mea konfundu dinez eh, Mon iritsi zen, eba, eh, eh. Ez ez, instrumentista da, ez dago iritsirik Ah, ez Ez, ah. klare, kolandino eta... Ez, instru... ez, a ver, instrumentisti eda kantanti badau. dau Multi-instrumentista ba, claro. Vale, multi-instrumentista zei kantante tamén aparte del instrumento Segai txik No, no Claro, se bestela no, no, no, multi-instrumentalista ba da Ez, ez, ez, ba, ez, e, ez, ez, ez, ez, ez, ez, bueno, txomin. Sabes zaitxik ezin instrumentalistia. Eh. Bueno, pues esta da instrumentala. Ah. Origen, da justo nire Sabría da, Bueno, ba, hau izan da Tomiz e, eh, Josef Daizegaz, dauden eh, jasa tipu bat. Hemen e, apur bete sorakeri... Bueno, e, eiz esan talde askogaz da musikari askogaz e, kolaborazioak indeuz, adibidez e, French Kiwi Juz, holan tipu arrastu dune oso seguneana da... Ba, oso... Zan izan da, da ez da bromi, eh? Zan izan zuizina. French Kiwi Juz, FKJ. French, French, French. Bai, se francesa da orden French. Por lo que sea. Eta ba hori, ba, gauza berabe produktora da, gauza eh, elektroniko asko sartu deuz eta holan, edo sartzen deuz, eta eta bueno, eh duda asko se eh, ze talde gisa jau sartxegaz, ze azken estatu maiako taldiek be sartu mi izan dutez, mm -hmm. txaldiz gambina de de eh, aipatu dut hemen, gaur urten da, sarietan, biztuko sarietan, Txaldiz Gambino. Bai, egiz, eh? bai. Elaura. Bai, bai, bai. Eta, bueno... Eh... Osama ekarri ben. Tema hori, ditzen marika. Feels yes. like summer, ekarri ben. Osama bai. ekarri ben, egiz. Bai, bai komenten bai. gendu zen. Bueno, ah, baina, erre, eh, mierda. Virusen. Egen duzenak, bidizuan irratxan. Ah, ez virusen, ez virusen. Virusen, izen zen. Ja, hueltan gauz, tio. Bai, baina guapo asan eh, hori, eh? Ah. eh? Jode, videoklipe, tio. Parkatu, Jon. Vale, eh, orles gain itxite, adibidez, eh, beste talde pare bat, eh, disko interesantik eta da bezenak, e, Tame Impala, subjetibo eta Cruz Kafune, <laughs> e, Kanarea Ruartietako raperu bat, e, mm. oin bastante segun indana. Baina, bueno... E... Eta zeba ez tozuk da, galdera serio bada, mille grata eta eskonfinamentoan, ezta? Se Vale, perfecto. Señoría, <laughs> eh, no hay más preguntas. Ya está. Supino. Ha quedado muy supino. Ha quedado, ha <laughs> quedado, ha quedado muy supino. Bueno, por cierto, supino casaco adieraz, adieraz, pasean Adieraz, esan gure, bai. bai esan gure. Eh, deko zerraen, era bera, vale. Bai, a ber, esan nok esantzun zun. Una gorriñok. Eta bak izuz esan bai, multiinstrumentista ondo esan da, bale. <laughs> eta ez Bueno, bai. eta hortik eurria segiduko gu, Bia Belgrado gaz, Bia Belgrado kordobako taldie, eh, aprilien ogeta marrian ataban diskazo eta ez dutelez jakin disko edo diskazonen sekanta jarri, ba, Mikel Fidalgori galde dutxa, desan txea, Fidal, ze kanta guzu, desan zu? Eh, bi diferente esan dut, iru esan dut zuzen. Ikeburu esan zu, <laughs> Ikeburu. danok, eh, danok lehi dugu. Danok lehi dugu Ikeburu. Ze, Ikeburu kale bat da kernikekoa. <laughs> Ez, ez, bromatan zabizio, benetan, hori lehi dugu danok. Ikeburu. Ba, entzun, dale, listo. Venga. Alzo la lata al cielo, desde la otra punta del mundo brindamos y me pongo a pensar, celebro que la distancia funcione. Una vez más, le veo apuntar con el dedo y que puro sunshine. No supe tomar la curva y a los tarde, pero deja de el ojo. No está abstracto, no. Cambiar las estaciones, pero nunca los problemas y estas necesidades especiales que tratar. Los aeropuertos nuevos, mapas, los mismos dilemas. Me muestro pero nunca los problemas y estas necesidades especiales que tratar. Los aeropuertos nuevos mapas, los mismos dilemas. Me muestro vulnerable, etcétera, etcétera. Y tus emojis te quieren acabar conmigo. Por eso a veces me pongo un poquito visceral. Sí, akorda, oza, konfinamenten eukin genuen txarlatako bat, nahi buruz, disko nahi buruz, esan bai ez, tio. Bai. <laughs> Aitortzen du! Pum! Zer. Zer, esaten notzun, eskrimoan hori rollo apur galdutea mendizko, ah. niri hasi guztia Bai, niri hasi. aldatu nahi, bai, eh, ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ados na gustiz. Denpori egarrazoi da, zeus, osati. Kriston dizkaza. Hau, izango esan euskeraz, bek beteko bi. Nik eta, bez, eta berri txarrak ditu. Orain alduko, <laughs> orain alduko ara. <laughs> Nik esan eben literalmente san kargau el mejor grupo de eskrimo español. Egize da, eh, idatzen zenun, bai, bai, bai. Tal cual, eta genuen txuten da txuten... Gero badao, eh. Ez egize da, ez da, bitxen eskrimoa, baina... A ver, eh, eurreko singelak izan die eh, adibidez guillotinas, zan gauza super estrañoa. Bai, Eta hori baina ni hau rolloa segitzen man hori izan por la mañana temprano, adibidez. Baina... Eta gero, ata bien hemen, sinji, en, más triste que sinji nikari, que seguía el rollo de izan como, dan, da, aquí a zen gendera, a ver, nire, nire hori trapada. Baina, eta gero, zain bidea, asko dan txunde, eh, ni geixen guztiaten kantia da, baina ni... Bai. Niri, baina lehenengo diskoak endute beste disko guzti ze jarraitzen mazuz ez da, ez da indisko raroa, eh. Zan, ez zan, hasi igual bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Ez da, izen bezin joiz eh, eskrimo puro bat, ez da, ni ustez, eh? A ber, gero ze arrenda eta ben rockzone holako revista baten, da antza inspire, hau diskoa sortukeran inspire etzien taldiek. Bai, hori oso ondo dago, hori artikula. gertzen da, horrek asko altzu. Eh, bai, Marco. Bai, bai azke, segun, eh, eh, segun, ze revistarako inda bezen horrek entrevistak, gauza diferentik izan da, bez. gero da beste bat, eh, in, eh, dana, ez dakit, eh, ze herrialdeko eh, revista bateri dara, eta hor da, hor deko zuz, bueno, eh, ba, eske que disco hau, The Driving, no sé quién, el otro, el de la moto, o sea... Es baina hori be aipatu da, es que usan, Martín. Es que The Driving agartze san berri agartze zan. Eh? Aldizkari, bai, arrazo guztizeko zu, revista, ez da zaten, ba, hostia. Gaur gabiz, izkuntxan dupera, gabiz. Eskerrik asko. Ez bai, arrazo guztizeko. Bueno, ba, kordo bako talde. Eskuntzari buruz bai zorretan. Arazoa non, eh, Euskaltzen dia, an. Eta bestela, Martín. <laughs> Aurrera, aurrera, bai, asko da bizan ez hori, biba belgrado, kordobako taldie, eh? eh, eh Kutsune gure txat Bebai, bebai euki begendula rogel karti naizta Eztan egon anuntziz eta ekañen, bai, hasta gongo eh, así que ia, txori, ia ba, vuelta matos Bueno, atxogu ginen pentsetan ze kanta sartun da Fidelek esaman esaldi bat oso kontuten hartu dena izen zan, eh, danaz da moderneo. Bela da suda. Da pentsera men... Bueno, Soi Manolo. <laughs> Hori zaman Fidele benetan. Bai, hori zaman. Da, zena men, bueno, ba, modernoa bakarrik ez du sartungo, eh, musika gogorra bez sartungot, baiz gero dau leku bat, nun junta itxen dien modernoa da musika gogorra, da hori da Bristoleko Idols taldie. Ontxe eta dabe euren singela, e, lehenengo singela aurrengo diskokoa, e, atako da bena e, eta hau da euren singela Grounds. Grounds. So you will not catch me staring at the sun. Do you hear that foreign door? That's the sound of strength in numbers. Fee, fee, fi, fi, fo, fo, fum. I smell the blood of a million sons, A million daughters from a hundred thousand guns. Not taught by teachers on our curriculum. Do you hear that thunder? That's estiloa nik uste inklasifikabli dela, ze post-punk egiten dabe, baina adibidez hemen txuten dan gauzi ez dakit, gitarra batea zein dauen, e, eh, e, eh, sintetizadore batea zer zer, baina bueno, gauza oso estran egiten dabe. Zen badie? Eh? taldean? Eure die, bost, bost, bost da, bai, bi gitarra, bajue, baterize, da, da kantantia Jarko hori guztia, datu, datu, ah, ziatzen antako, <laughs> zentzun brutaliz diskoa, idlesena, edo idlesena Edo, edo urrengoa, e, eh, joi asan act of resistance Ez, bestia Bizek dio zonat Bestia, bestia Azken urtietan, e, eh, famasko asko irabazia be Letra super comprometido de que es aldekoak eh, hori zen da e, gizoneskoan estereotipo horren kontra eta como rollo machirulos eta horren oso kontra da hori hau eta bien e, ekainen zen eta hiero disko, oza single bat atako dabe e, eta diskoa bere ortengo da e, e, barikue iraiako eta bost ultramono war deitzen da diskoa falta hori Falta da, falta da, baina bueno eh, Barikue, eh, jode, <laughs> macho Barikue, barikue iraiako eta hoste <laughs> Barikue, kaina, es, iraiako eta hoste Bispera, bispera Kau, dios Bueno, ya marketan joateko, ikusteko iraiako eta hoste Ah, no está, ah, barikue izin daba, bueno, taka En la Ta, bueno, eh, ez dakit, eh, Fidal, jake Fidal da nemen fanena, no Ez dakit, eh, itxe guzun, no hay buruz, bueno Entzuteko brutal, diskoa Tal 10, canta honena Ondo. Ondo, vale. <laughs> Supino. Ez, ez, lehen lehen gara ez A ver. ba. <laughs> Ay, ez esan, ba, asko ekarti arren, ez da jakin disko berzatak. talde kutxun baten eh, jarri oh, ja, fida Eh, split bat atako dabe ustaien eh, eh, zan da? No FX eta eta Frank Turnerrek Split bat atako dabe, euren bertxinak itzen, oza, kontrara. Eta horrela itxik dut Frank Turner eh, Bob abestize bertxionetan. Uh, mama. Spent 15 years Getting loaded 15 years until his liver exploded. Now, what's Bob gonna do now that he can't drink? The doctor said, What you been thinking about? Bob said, well, That's the point. I wanna think about nothing. I've got to do something else. Last the time he had someone shave his head, he got a new identity. 62 hole air cushion boots and a girl who rides a scooter to take him out of town. They would get away running. trucks drive by, you could hear the motherfuckers play. Bueno, disco urtengo da ustaien gata maikan, e, eta split bat e, ez dakin antxat zer dan, edo, da ba, talde erdik ataten dugu e, ataten dugu disko kanta batzuk eta beste na diskoana du beste talde batek normalien edo askotan itxen da bertxinoak osea, adibidez, no efex eurek e, e, guzenak de espiritu bat tranzi de gas, mm joten deus eh nu efexen bertxinoak eta nu efexe joten deus tranzi en bertxinoak. Justo hori oingo astien pasea Berton geurien musika zuzenean urtengoa biler oker espanau talia CD que tor sanien trinquete la narigas joten. Bai. Antza, barremana do sortu bela doin eh, Olako kupatxo, ez da izan ditetzen Eureko rei spliteri Olako, eh, atatako da, justo Bueno, eh, mar... Galdera bat, olakotan bai. porta dide zinentzako da. Galdera oso ona. Bizen arteko, bizen arteko porta, da porta igual. Ez, ez, normalia de portada, porta dide, adibidez, kasu honetan da eurek... Eh, Tatuan sortu bai, barrixek. Eh, kasu honetan da euren arteko Ez dakit badan pelea bat, eo pulso bat, eolako zuz... Bai, bai, bai, eolako zuz... Bai. por ejemplo... Fat Mike ekira azten dugu, beti. Por ejemplo, Euskal Herri zenbe bai... <laughs> Eh, Urkullu fuerte dago. Eh, kaleko, kaleko urdanak imalen bala gitzi... Eta beste bai. bat bai, eh, saskel eta eskola zorroztu... Eso es. Eta ni, eh, akortan azkaina portada bardin esan... Hori ya bai, bai esan, eh, split bat, baina... Eh, kanta barrize direnen, eh? Hau zan kanta barrizek. Hmm. Eh, portada bardine... Lo único... Gero nik ez dakitena da, ze, ikusiot, esplitek eh, adibidez, gero espotira olako sare sozialetara do ez direla askotan ez direla igoten ez dakit ba, kale kontenido da bai bai, bai. bai. Eh, ikusi des bai, batzu igual no jo que se está aquí gacha bueno bai acaso en tan día de eh. splitek baina dela que moduen rollo bat beste en contra o sea bata beste no beste chaga Bai, bueno, bai. Eh, caso kaso esko dauz, eh, kaso esko dauz Baina, dinot, hau, justo Ba, justo hau, no Fexen efekzen zen pare bat espit Eta bize die holan E, honetan, kasu honetan, e, eh, goro katetu abena portadina, da agertzen di Frank Turner eta Fat Mike, e, abeslari zen UFX-ekoa. Bai, kolor. Ba, e, boxeoko guante batxugaz, da, como bai, posturek ba, itxan. Egin apustu. Hor da, mesu sublimena lor da. Martinek ekarpe manai nahi eta esan da bena izen da, e, moten da bela honek abestizek, social distorsioneko abeslari ze, Ruper Ordorikan abesti bat abestu. Tal cual, den instrumenta bat. eh? basare, konzentraten basare, lortzen duzu, eh? Osa, bai. E, monatzera, betxo, danak entzuko zuen ez ez, eta buzu ekorik e, eh, e, ba, e, Sarien, ba, monatzera purtsu bat, e, minutu bat e, Entzun, supinoa, e, martiniek esan dana Obioa Amar segundu, kajon bizagan era, gure <laughs> Sarien, amar segundu, amar segundu Ah, karo Minutu bat egin arte, oza, lana eko zuen Pa, pa, pa, pa, pa. Bai. venga Bueno, ba, eta hori, esan e, orduen, Frank Turnerrekin jabe da, e, bere folk estilo horretan eh, boba abestize egin, eta nugu efekzio egin damena, izan da Frank Turnerren e, eh, abesti bat hartun, eta jo, oso, bueno, bo, e, nugu dekon e, alde rege hori jarraitxute apurtxu bete. Eta honera sakatako e, eh, asteburu gaz e, eh, The Weekend. kanta hau elegitxiko dudaten egonaz eta gehor faltan dagoen eh, pertsona bat egin galdetu txat, oso mari e, eh, Lanien dagoen da ezin zen dator ribere seksi itxen da jarri edo Childish Gambinoen azkenengo diskoko azkenengo kantie da esan dugu gaur gura udola orduan oso mari hau e, Ataban diskoa martxoan nogei zen e, Diskoa atabarik egon da denporatxue eta azpankera zein ban kolaborazioen baten da pare bat urte edo e, bueno, hori, apurbet radioformulatik edo alden duin e, eh, zagit, trapero traperoa deitzen, zeuser Alde, alden duin da, zuzer, Martinek esan, eh, esaten badan kontrako abe, Martinek ez dakil ez ez ez, ba, bueno, ba, ba hori, eta... Hemen bi bando gau, ze. Ba, ba, ba, bandoak bat. Ez beha, nire... Bandolerue, ba, <laughs> bandolerue. bandak, bandak. Talde bez gara, banda gara. Callejero. Eta, bueno... Jaili txirula, eh? eh Jaili txirula. Jaili txirula, txirula. <laughs> Jaili txirula. Supermatch. Eta, hau izan da nire partetik e, Euskal Atlitxikampo kuarentena sasoionetan e, eh, eta bezen e, diskoan repasoa. Buelta handeko goia por fin Gure atal guztoko na Ze irratxai dutik kanpoko jentik hartan dugu Eta se sale eh? Eta estilo diferentiek eh? Eta eta ber, eta ber Osasune, chavales, tio. Osasune, osasune denpore pasea, chavales Tau pasadar, fuera ruina de Navarra <laughs> Uf Eta gaur, ustot, bai, lehen lengua, gipuzkoatik eta dauzkuna, Bai, eh? Bai, Ez, ez, ez, ez Kaleko eh, eh, eh, Se oh, tenia ata, que decir y se dijo. Atal es. ez. Atal baina, ah, baina. Baina, bueno. Zelako hori, zelako hori. Jo, ba. jadeko urrangak eta. Ezagutzen, <laughs> ezagutzen ez da benantzako goro da, tio. Eta goro da, goro. Xavier, Gorostidi, Gorostiza, Gorosabel. Real, realekoa da, atleti real partiduetan realeko kamizetia sartzen da ospan. Bai. Atletik edo kamisetik gaza gonsan, eh, Suedian izen san edo noruegan bai, eh, bai, egon izen san. Bai, bai, bai, cruz dira Baina gau zinen Baina zaman mesen begon dena baletiko kamizetik Ojo Ojo, hori Eta baina orain hau eh, no jokatzen bada hori final mierdie nun ikusko zu zen eh, Ospan, mesedez? Bai, nik uste bai, Toma eh, Eta ze kamiseta gaz Bai, joan, nes, nik uste dut hori aiokoa, ez Nik uste dut hori ez eh, ospan, <laughs> Gauzatxu, bueno. eh, dana sauziles beren kontra, ni ben alda bogekot. E, e, e, e, e, e, e, e, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, zan txan, txan, txan, txan, txan, txan, txan, Ni, ni, ni, eh, eh, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, Bartiste. Ni bakarri aquí Twitterren dinuna, da Twitterren. Aquí Twitter en de la COPE, en directo. <laughs> ya te Ah, atención por la banda, Xavi, la deja tres para esta. Bakis uno calche aquí COPE con beste. ¿Eh? O sea, desfasado. Bakis uno que moste en cuarentena con Memeri que largas que digo nena, que tabera que está aquí. Sein. <laughs> Agertzen da, gernikeko bombardak eta urte urren bueltan izen zan, perfecto, korra, ontsen kiston, txakala bai, dira, bai, txino, bai, jaten. Ba, Bakizu zinan, ez da, zan gorosabel, esan etorrin jat. <laughs> Agartzen gure Iñaki Olano betiko lez aurrezkue jantzan. Ah, eta, oh, <laughs> eta esan Iñaki Olano, tio. Xabier Bastida, san. Ez dakiz nantzako, zut agarreko Xabi Bastida eta Iñaki Olano persona bera die. Bai, bai, total. Hor, hor eh, simbiosi momentu bitzela. Bitzela izan, oso ondo paseri zeustan. oso oso ondo. Ba, a ber. Zekarrizkun gorok lehenengo abesti modure, entzun daigun. Thank you. Goro, Gabon. Gabon, ontsi bai. bai. Rip, presos. Oitxura hona. Ba, bai, bueno, babak ez du, arzatetik natorni. Eh, Barriendo para casa. Arrez, eh, gernikarra, mondrabeku ba, mondrabeku ba, gernikarra, bueno. Andi nator, eta bueno, niri musikako lan lehenoko talien gaitzestenak gogor esan rip. Eh, kasetien, eh, nakia, zemokasen, ipsia, sarra sentitzen ase. <laughs> Bai, bai, bai, bai. Bai, eta hori, ba, grupazua, ni musikian ati ezabalduzten, eta batzen az, e, eh, sartzen ditela hogera, loitzen, dismanakin, gero ia pizkatu handi de Wallman disman, <laughs> eta dismanakin hogera, eta rip zuzenean entzuten, loitzeko, zaitu, punk, punk kontzertu bat dire zuzen loitzeko, eta, ba, <laughs> teitzen agarra en plan, jo, ontsi, bajiztia, erbente, botaretzik atxi bat, eta <laughs> jauzitzen da, eta, bea, bate bate, eh, gure bajua jo, da, arte zinezu hor, eta bai kontuz dizmanagaz, ze Osamak diño dala el peor invento de la historia, ¿está? Eta horrena Walkmana. Osama es izan, ba, ¿eh? Pare, pare itxen dala, golpiega, hasta aquí ser. Supercharrosa, mochila barruen, supercharrosa. Bai, eta musa, gonsa una da baita, baitra, man, ganera, ¿eh? Puede ser. Ixen leike, bai. Bai. Bai, mobilidad aldetik. Igual gero, horre... Eta bai, hondo zuka o lo que sea, baina... San Walkmana, baina esko esan dixo, ¿eh? Eta golpe txubata es gratu itxe, ¿eh? Desfasado. Bai, una puta mierda. Ba, jarra itxu egun, entzuten, rip, presos. Presos! Bueno, eta zoin Martinen Ferri zeharteko gu. Txintxorrito! presente hau. <laughs> eh, baina, bueno, Ferri ze, eh, bai ez trasatlantikoa, eh? Zer? Trasatlantikoa. Ese karzu Pase de oro. Ese karzu rengo. <laughs> Urrengo, a ber, vale, zerrenak uste urrengo eh, beste talde oso kutxun bat, The Clash. The Clash, training bain. Alda izen The Clash arrasaten be, bastante kutxun izetia. Eh. Bai, arrasatalien, ba, bai. Ez que lehen bai. justo gona ikusten beti ze aburrute gona zen, eh? Eite ben, gure kasako repetizio bat ikusten gona zela. Ane, iria zabale gondo, eta justo, de klasi, eh, ipindeu, berak, eskatute, ah, bai? bai. Ez da izete mazan, justo, bai, bai, bai. De, de hecho, bueno. Estramer nik uste dute eh, zereko azala, eh, erguineko azala. Bai, <laughs> bueno, estatu da, jarte motzi jo estramerri egin mondragon, pues, bueno, normal izango zan, bai, nik, nik ondo ikusiko nok, vamos, o sea, bai. Hain ba, txuguen, training baits. Training baits. eta anekdota txoa kontatzeko, e, eh, guatzen az, bueno, bari, herri, peskorkutu zikatriz, ez hori epoki da sekugunak derri gortu eta hori entzutera egun Claro. Eta, bueno, handik inaen salto eta hartu nahuen, e, eh, fanitzen den arzateko lirute dira, hartu nahuen e, eh, London Collin, eta Lapoia Poia Rekord salbe. Mhm segitzeko buruzinatzen. <laughs> eta entzun dago nien Niklas Nundunko ni guatzen az, esan e, eh, hemen baten bat erratu inia zediakin, eta sartu dago hemen, eh, ez dakize talde poperon zedie, porque esto es punki, osea, hause hosti da. Eta, bueno, ba, honekin harri gisa, soula, popa, esketana, osea, gartatu dira barrura baino, eta nire egizten musikako atidek, baina atok. Mhm. Eh, bakarrik apuntetxu, eh? Oindala gitxi, bueno, oindala gitxi, berroi aldiz emaioni eguztu dizen zala. Egon zan, Claudio Tresen eh, programa bat, eh, oneri buruz, de klasi buruz. Da esaten bien, de klasi zen zara montaje bat. Jo estra merrake dukin bala talde bat, ikusi bela komposaketan komposa oso hona zala, hartun bela, eta bajiste edo bidez hartun bela, porque era guapo. Tal cual. Era guapísimo, eh? Osa, sea, es que en ser da, sex pistola nien iguala, hau! <laughs> Es, es, es, eh. es, se honeko nagoa, <laughs> dira. Asi lan pakete basa, ma, gero ikesi ban jote. Karo eh, hori da, eh, bajiste gazik eren esban jakin, bajo jote, ese ves, Sartuche porque era guapo y para las fotos está muy bien. Behortik bai, urra zizala joten da, hori, eh, e, denbora ba... guztiz izan, Joe Stramer kaina pilo bat sartzen. Arzak izango bat moduen, hau produktu bada. E, eh, arzak gazina, <laughs> oh! arzak gazina ben berbat, ez azten eh. arzak produktu bada. Eta, ez, ni arzak zaten nire nik asu itxetxe. Baina gauza bat, ah, sí, claro. gauza bat pasetan hemen. Produktuek, e, galduin bala artisten neurrien eta deklaz la hosti izin zela. Baizkarrak. <laughs> Zua. Bota. Ez, dinote, <laughs> jolazen zate ja, produktuena esan maiori jau, izan da, <laughs> puntualizako apurua eta zetaldek ez teko produktu zati bet, oza dinote, asko kein da bena, ba igual, honek kantak sartute zamen diskoan, porque esto va a vender un poco más. Arne, klase bukatu eh, ban sartzen, inurri xen, inurri xen zaratia, oinez, disku eta que <laughs> bueno, es que se... Como apunte. Ba, bai. De la droga se puede saber, es mejor no entrar, pero... Independientemente de que produktu bat izan, ba, bueno, eh, da, Euskal Herri zen, eh, kristono jartzu neuki deuen taldi talde dala Eh, Eta Kortatutik bai. Apa Fermin, eh? Apa Fermin. Gentik ezagutu izen deuela igual amenazko, ba, igual eh, azikera baten, ba, hau kortatu da, bai, bai, bai, bai. Osa, Beste gara ibatxutan ez da, que igual ez genuen ukitzen hain beste informazio eskure bez, eta klar. Ez ez, baina esanten moduen bori, ez artistiek tal, eza, bai. produktu irabazi Bai, bai, bai, hola txia. Bueno, so, ba, orduen bagoaz, punketik, ez bai, da egin, dantza, Ba ber, venga. Señor en Walistan Fidel Jazuta. <laughs> Javik pincheko txu. Bai, bai. eta <laughs> a ber, a ber asmatzen mas. Pilates me limpi las manos. bueno, eta produktu ez berbetan hasi gaela, <laughs> ba, hemen dugu, rokarroleko produktu erik zikinena, <laughs> eta erosiena, eta, ba, kiz talie, no? love gun. Ba, beste, hone begu gor josten, txikitzuten, hori guztiz inorpu isa pintxeta beste, ni, ba, mordo bat. love gun disko hau entzun ben, hasta, ba, loko raiadísimo. Hau da, love gun, ez? Love gun eh. diskue, hor, portan hartzen dira bireko orto, ba, ez que, epikua da, da, porta epikua. Orto dokiz egartzen dira. Eta hoiz, eta bueno, produktu mundu, bada, produktu ikusi hori, eta ba, bai, merezi. Ez da, ez da euren kanta ezagunena. O sea, bueno, de hecho, ez da oso ezagune, bez. Dika jotena honi eta aldiagaz, ordu dintzen, eta, eta bat erixiek eh, artesan kajia. Ez kanta bikaja, eta kantantia artesan kajia, eta nire kabeste. Eta, bueno, hoxe. Bai, egiz esan, eh, kiseke eh, beren eta aukideu, eh, ez da gizelan zan, amar, amar kanta bat diren, disko bakoitzak, eta lau partaide dire. E, beti egon dire, como, mm, zelan, zan, e, e, jerarki batzuk, hau da. Ba, Jene Simonsek eta Paul Stileiek egiten bazen, ba, imagine, bos kanta. Horren nortu e, dire. Ba, e, Paul Stileen abesta izia da, Jene bai, bai, Simons bai, munduko min ba, luzina dekontipua. Kontu eda... Se itzen bien tal dien, edo eh, esan. Bai, kontu eda... eh, se papel, se papel, eh, se joaten bien. Ah, ah, Expliketako gente di, bai, izena botaten guz, baina... Gitarra ritmikoa. Simons. Bai. Eh? Eta kontu da, e, dala formula bat, gerora nik uste eta asko repetitu izan dela. Hau da, imagine. E, protagonistak da dabe, ba, euneko laro geize de diskoa. Baina gero izetxo hie, ba, mhm. igual, al gitarrista solista, hacer ba, eur, eh, kanta bat kanta bat barroio bai ukitzeko euren e, euren diskoan euren satis ezta baina beste guztien produkzioa kasi estozu kontroletan hau da zu kontroleko zu bai, iguala besti bat eta ja sta ja geroen bien geren bien bakotxa disko bat Bakotxa, ba, hori da, bai, ba, bai, bai. Ez bai. dakit inero, hartu zen bakotxa da besti batzuk bai. eta bakotxa bere diskoa eta ban. Bai, bai, bai, bai. Batzun bat eixe zepiaz del bat de Peter Chris, bai, lanza. <laughs> Bai, hori da, oza, zue pentsezelako famiuk iban eh, kisek, sasoi honetan, oza, kanta honen sasoietan, ba, hori, Eh, irurogeta ama sortzi Irurogeta ama irurogeta ama eretxu urteetan e, eh, Urte baten bakoitzak lau disko eta bizen Partaide bakoitzak diskoa eta eta Eta, asako zeltzen, bai ah. Eta niri adibidez E, da, asko guzti izeraten e, talde bat, e, aztakite, nire nire gara baina akorretan az, justo e, pulpo, pulpo badakizu, bueno, badakizu nortan, e, e, porko, bra, bai, <laughs> porko bravoko gitarrista solistie hil sana, berak e, beren sasoien esan daukizten, e, eh, berentzako ekizen eh, lehenoko albune izen zala e, LABC, oza, bai, bai, basie, bai. de berak gitarria azten adikazten, eta gizte guzti dut. Eta... eta... Osa, honek da ez, Eskandinaviako danak, osea, txupe daue iz frili, baina, osea, goraino. Hori da. Bai, bai, hartu bai, da. Bai, bai. Baina pulbo San Fernandizena, eh? Pulbo bai. beti esan batxasun talde bat, kiz. Pulpo, baina. Pulpo, pulpo, pulpo, ondo, zonek izau bien, e, eh, buen jende hori abatzuk, e, eh, kruzero kiz, itxen Hostia, <laughs> bai, bai, bai. Kruzero bai, bai, bai, bai, ostia, itxen dabe kruzero kiz, eta bai. baten diez, kruzero eh, ba, ba, baten, dena fansak eta holan, itxen dabe kontzertuak, bai. akustiko bat, hor, la proba, Pero casi de quién? Si juegan contra ti y te roban tu pasta. <laughs> es que son los más producto que hay, tío. bai, bai, bai, bai. La bai. galdera bat, crucero quiso horretan, no joten deu. Egurgo hasi gotzuen galderarik onena, eh? Eso eh, un euro jodiendo ahora, ya iba toda mala, pichita de llaves, la, pues plan recila la cama, o sea, modelo de piscina, tal, o sea, que Ya, ya espacio tiene de remen ta ta de su, ¿eh? Ca su penche pues dire, eta saitzue ba, eh, bigarren egunean akustiko bat, de la sai, ba, bai, bai. pichabarik, olvida. Bai, ba, YouTube dau, jardun oso da, eh, jarkoa. Ta, de lugar. Eso se ha hecho, es la Goro, isa. Iruarren egunean pase de goro itzen dabe eta kasek joten deu. <laughs> <laughs> Betxo ondo gongo zan, nu firme bida. Hortzera <laughs> guztot, bai, lekutxo bat dingo torra azte buruen eta bai, fango gara. Ba, betxu, ya <laughs> que estamos, eh, kas, oza, sea, kisen eh, tribut, bueno, tributa, bertxo gaua joan ez gorok. Ba, beste talde bat, bertxo gaua, bertxo gaua, bertxo gaua, bertxo gaua, din lisi. Din hau jak. Ba, bai. kau entzun daiguna iguna bat, burren gabe estize kardana gorok. I am just a cowboy Long starry night, a campfire light. The coyote call and the howling winds wail. So I'll ride out to the old sundown. thank you Oro, a ver, sabatze, ikarri zion hau? Hau, a ver, bueno, zion ba, hau txikagitzen gonte eta nahi gertatzen buru lehitsuet. Arni, asintzen, hori bakiz eta zion izi eta kuadreako askorienik pasetzea dira eta hori ba, gero dugu eta ez, Eta kuadreako bate hori izin dizi sartuakon barrura baina bat aldean izto izai buruzetak askorik. Eta abantzan ondela <laughs> urte batzuk azken arrokera. Bai. Eta hor joten ba, izin liziko arrastoa, pero bai, oza, ba, bai. bai, <laughs> Hori bai zela produktua. Osea, ya ez, es, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ua, ez, Ez, eta bueno, agero ba, urrengo gurean, da semuz kontzertu, eh, eta jode, tio, hauntxasko dela, ostras, eh, fanitzen da fila inotetza buen, dati, jode, tio. <laughs> no jodas. Ez, gota bosturte izan, tio, que, pena. <laughs> Puntazo izango zan berago, eh. Puntazo izango zan, terbeta gertua, ostia, ez da fila inotetza. Ba, txanela eh. askena, eh, que no. Ez, amazin izi, zesan, ba, ez du eh. grupazua, ez du musikuak, eta... Ajatu gustatu bakarrik, e, eh, musiko bakarrik gitarren gati dukelako gitarren bi, oza, in, Baina horren hau finlaino eta ondisa, osea, finlaino laino esan dana, tio. Niretako ez da zauen, beti direktotan ez hauen abeste nioiz berdin, beti ja ba, ez uniko, tio. Jon, uste eh, epoka baten Garimur egon zela gitarri, jote? Ba, Eta Garimur oindala gitxil sana gana, bueno, inda gitxo, inda la bos, sei urte. Meses, eh, sí, komenta bitxo tengo guen, sí. men. Sí. Sí. Ander Gorriño, lehenengo dazken nago bidarra atorren naiz, eh? Sí, eh. Atxet diabile... Una ide hitzu txat, tío. Baina, nire bizildu inaz, bai. Gari Mur, bai, bai. siempre estaba apunteando. Ander. Ander. Ba, eh, Gari izan dira urte batzuk eh, esteponan edo eh, hortik izan. Ba, deit eh, estepona? Estepona. bai, hortik izan. Hotel baten? Non dago estepona? Bai. Bueno, a ver. Hautsagan baino, baño, hautsagan Es gai joentzun handik, seguramente. Eta hori, Gari Murbe oso recomendable. Se pone a eh. Malaga, ¿no? Bai, hori. Fue giro a Londoan edo hortik. Bai, se tenía que decir y, y se, se dijo. dijo. mundu txoa <laughs> bota, bota. Eta hoy mesedes, hau ez jarri tone gati. Honeo, kantzino doko munduko punteorik Honena mesedes, entzun jarri topera eta apurtu belarrexek. Untxe da. poner un chelaster <laughs> Txekarzu gero. Ontxe, bueno, hainbigo ba, lan, kiston derrapi, eh, musikalki, <laughs> eta, bueno, ezin beste, eh, baina, bueno. Eta hain bai hartu Martín Martinio Ferritxe. Oin bai, eta gana transatlantiko, Patrocina, bai. Bueno, eta eltzen gara, de repente... <laughs> Txaron, eh, Martin, zelan deitxuko eta zure enpreseri, Ferritxena. Eh? Ferritxena. Ferritxena, enpreseri. Helge Zabal. Gernik, eh, oza, sea, Europatik eh, estatu batutara joatekoa. Jo, eh. Baina, Ez daki orduen... Zuk fundezen du, namen. Se, aceptan nombres. Marrubi Ferri. El gezao lehi. Marrubi Ferri. Marrubi Ferri. Zuna kantante, naz Marrubi Ferri. Hau da nire azkenengo diskoa. Xinglea, zelan? Fred Ferri. Eta oin Fred Ferri hartu eta nora... Bai, eta ontsegoaz, eh, to the duck of the bay. Eh, Otis Redding handi tutera. Hard to handle. Handia. scene. I can give you what you want, but you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen. That ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. than word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will come a dime by the dozen, but that ain't nothing. De rap eta Otis Redding. Cause mama, I'm so hot to handle, I am. Di pecho de cuadrado, de ha hecho. <laughs> Es que bueno, contrato Pire, pire, sondo a cámara pretty little thing. Pretty little thing. Let, me light your candle. Cause mama, I'm so hard to handle. Now, yes I am. <laughs> Boom. Boom. <laughs> on my dime by my lover, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter called Mama. I'm so hard to hell and I, yes, I am. Give it to me. I got to have it. Give me some good old love. Some of you don't do love. I'm a big old man. see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? Uh. I let it go back to when we played as kids, but then it changed That's the way it is Come on, come on That's just the way it is Things will never be the same That's just the way it is Oh yeah Bueno, goro, in bestia de rape bat emontzu Eta Tupac en txentsis changes. Changes. Changes. Changes. Bai, ba, hau xe bitxu. Beste ba, derrapazu musikal bat, baina gustatak jatazko. Tupak, ezaguten hauen... Eh, nire, bueno, tabarnan nire lan itxotzen batek, eh, zara jefetariko bat, Así altuna, pasan fanático, fanático de Tupac, ba, hip hop pana, esako, eta jartezkoen abestixak, Eta bitxo, honek askarretzen dugu erba, ba, ba lehik itxetzen abestu eta traduziru. <laughs> Ostia, ba, ba, ba, bu, Ite ba, lo metia eta adentro, ahi, que, bua, gero guzteu. Traduzion simultanea. Total, total, mirak, rapagaz, osea, bua, pasote. Eta, bueno, santu gulen, osan bain zebuk inutxu bat, eta, bueno, honeaz be, uste dut, eh, ba, ba, ba, txeko banixo ban, Ba, tu pak ez dugu, karriñoz, tu. <laughs> Ba, ez dugu, ba. Uste lehenko berra, la. ¿Cómo te también llegar a Off the Record? Eh, ¿Cómo te gusta más? ¡Le encanta! Usted dará el único video que era el chetán Off the Record. Esa vida es Edz. ¡Emen! Off the Record, berdin, Lo han dicho, Rebetan, en Stacey Bruce, están diciendo, joder, ¿y esa micrófono? ¿Nien? Mi, ¡Ah! Micrófono, ¿no? Eso es tiene Transatlántico, ah. <laughs> Bueno, ahora Miquel Fidalgo, ¿eh? Vaya, es es de la tuve, Royal Diagero, para yes. It's the same. Yes. Ba, va, ahora, hone, Aquí, chimeno, Gangsta Rap gangsta era eh, como va ba, seran kontra eta polizi Fuck police, G-rap Lehen hil izti egetean polizi pute semiek Ba, jete dios, rabia me dau Hori, da, eh, tupak hilbien tiroteo baten kotxe bate egin bestea dispareta Eta polizi llegar tu sinen bertan da galdutxe nian hori san zan Ba, les manda a tomar por culo Bueno, bai, hilbien edo hil txierregon zanien Disparen txientan gero hilen izan bai. Vale, hori, tirokatu ba, egin zuten eta ondoren tiro bat emontzien hile inzan, eldu zan polizia eta zantzien norri A ver, hilde gonzan. Es que Tupac jainkoa da, orduen, esan ban, bueno, pues te cuento esto y ya me voy. Voy cambiando de Antes de llevarme a la policía al infierno. En efectivo. O con la tarjeta de compra del corte inglés. Oye, Orio, and pip smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops I can't touch This I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. My mama didn't raise no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always got to worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right tat tat tat tat. That's the way it is. Uh. That's just the way it is. Yeah, yeah, yeah. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. Ba, beste errape bat. Martini beste. Ferri agora baina gero errapiek, txabal, dio. Drifter. Martini Ferri gabe geratu da, jada. <laughs> Bai, beste errape bat, sakona, beste bat, eta bitxo, bizen da, musikalki bikiten nako diskurmenturik potentiena azkenengo urtietan. Bai, ja urte batzu dies, baina ni ez harkoria lehen, oza, usinketan bez, eta lagun batekin fanitzen biharritzera ikusten sozial tendenziz, tatabalera. Eta baina aquí you can eh, bring me down, y poco más. Si hay alguna tan hiper ultra fan, una cosa que un mazacote bat, <laughs> Eta antxe, sartu ja. kontzertuan, minuto uno, bueno, bueno, azte zine jendiak ine txoketan, da, bueno, marruzka duren dar pizkatzau, eh? <laughs> Marruzka! Lelo gaz dizen ezko. Marruzka dura. A ver, a ver. Zerrira el dura. Eh, eh, van, go, goro kasetari xe da, o sea, goro goiena telebistako presentadora da notizi xena. Aurkesli. Ojo, aurkesli. <laughs> Es exactamente presenta hori aurkesli. bai. Eh, Zuse aurkesli, que den por saco, tío. Zuse aurkesli. Baina, eh, Briggs, ja, eh, suizial tendenziseko saletu nese batxe, eh, gogorra, fuerte. Gizonak, dice que ba. Eta zugarri nire esan, lego kontzertu jarkorien oiena bizitzan, eta de repente, venga, you can bring me down, azte da hori, ba, marruzko hori. Bien, bien. Zigarren ba. abertzen <laughs> jasan, Hola, ya. Ene bako amodo. Ya san, klas, hola. Bueno, kontortu duzu ahora horrien, bueltaka bestie, jendia, botaten izten aixotik, hogeta marraldiz, hogeta marraldiz altzeu, eta jauzi lurrera eta tal. <laughs> ba, jauzi lurrera eta erbente dukostikoa bost eskualtzetako hor bai, bai, bai, hori Bai, bai, Hori da oso guaize eh, eh, hardcore kontzertuetan, ikusi gu fidalak eta Resurrection Festen, zean metalcore kontzertuetan puto paia batxu die da zapaldu txetxo alba da ben, eta hardcore kontzertotan klasikoetan, hogetan da pertsona dut zeuri altzetako. Bai, bai. Martin Dani hon ginen anestesian askoko jiran eh, gazteizeko gaztetxien ikusten anestesian boloa, eta hori da, zu dinosuna, justo. Genti egon zan, amar minuturo. <laughs> lurrera jausten. <laughs> Ba, bai, lurrera jausten, azten hori zoti salteu jeusi izer zer, baina hor, baina hor, errespetu gozan. Da gente altxeta. Hori da, errespetu bai. da, hau, eta... Da, bai. musiku eri, ez duten ikuten nino. Osa, ikotez gandu mordoa ez duen iso ganera, pero nadin ni les mirado los músicos. Eso ya, bota... Eta listo, ya está. Ah, bai, bai, bai, bai, bai, <laughs> bai, bai, bai, bai, bai, flipetan bai, bai, bai, bai, bai, bai, Berbasko egin da... Atabalesa, <laughs> eh, atabalesa. Atabalesa handeu klaramente. Eh, Berbasko egin da bat reliñori buruz, eta aurton, milen kolin gazbatera, zua izairal, galdu Eta bat reliñori buruz. Baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Ja, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, baina, Barikus jarrizko, eh? Dana hostia, obeto? Dana dona. Korra ah, bizla, hostia. Gero agaixo sin esto, carne gan, tío. O sea, me encanta. Eta que zein indan problemia, eh. ba, bueno, sin más. Eh, amaitxungo... Problemia da, fidel ez da alduko azte buru horretan etxera. Amaitxungo, entzuta. <laughs> You Can Bring Me Down nonegaz. Wow. Baitu gure wow. arrasaterraren ibilbide musikala. Oso ondo, plazerra. Ezkerrik asko gero, baina baitu gari hau betiko... te pregunta bat. E, txaron. Ez. Bai, bai, baina lehenengo nire galderi da, eta gero Aparkatu, bota. E, bueno, galderi ez. Juan Pentsetan, amaitzeko irratzaio amaitzeko ze tema nahizun, bale? Eh, oin ez tozuzetan esan, bale? Zaman borako sortziko txikian? Eh, ba, geurrezteko gu agendarik ez hostirip, así que, bueno. Agenda. Nahi dozun neurrita doinuan. Agenda. Vale. vale. Eh, Alex, bota, bota. Bai, bota. Es bai. Es que vuelta más. Claro, es que amen beti... A ver, vamos a ver. Aiuk, eta deko honen gonbidatu ez daite entzuma zuz, ratzaioak edo ez, ez esan, da igual Entzuntes, eh, pare batero, baina aspaldi ah, Bueno, bueno, bueno, bueno, un poquito de gel desinfectante, limpiarnos las manos y pa'lante <laughs> Igual que de Eroski Alex da bonien, eh, <laughs> Alex da bonien nolan eh, inspireta galdera guapak itzen duz amaieran Kabarroiek, endetxe Bota, Alex, bota Ia gero inspireta da, bueno Pregunta putoa. Tintan, tan, tan. Eroski zurekin zan, ez da ipiezun, eh? Eroski. Inok ez pille, inok ez deu bai. pille. Ez da izigat ez Bezero, ba, txartelarekin. Ea, ea, ea. Beno, ja, ja. Oin ziestuko du jente gaur kesle dala. Eta mondrako dala, que la cooperativa... Bai, ai, ez da! <laughs> Oh! Alice Cooperativa. Que <laughs> gilipollas, tío. Bueno, Alice, gota galdere. Ondo pasezu. Elegante. Eta ya apure zer iberbain Se sentitzen da Bueno, hau zide da, ni horre eh, Santa Luzi mizinaz, eta sei bor bizitea parien. eta bueno, a ba, confinaren duen dari, jo que se ni gaitor ditzen ba, da, era me gora gora da gora Euskadi ta ambozen hau pizka. Txalua, besti, eta ja, gero en plan, bigarren azten jasen, plan, Xavi para ya, tia, o sea. Gaur esioteko bia besti bakarrik, mesedez, en vez de bost, vale? Gaur se maritxe, se matek itxe zu urtia gernik edu, eh, mesedez? Es. Eta, bueno, ba, eldu zan, e, eh, derbi, ez derbi... Izan beharko litzateken finale, egun hori. Izan beharko litzateken ditekena, <laughs> eta goixian goiz, zebera gaten dut jartzen musikia sortzile da. Baina zizena goixetik, pun, aletik egin abestiakien, hilari, hilari, hilari, eh, hilari, Que no me voy a casa, que me voy a sama. Hori, hori, hori. Ostia, emengo eh, eh, futbolistak, sale txarrenak garenak, abestugu perfectamente. Horgan, abak izuz sartzen dame bai, bai, ritma berian que no somos de aquí, que es, somos de otro. Corta, corta. Listo, seguido. Si <laughs> a tercer envío, eh, va eh, hilaria, vale, venga, vale, venga, va. Orduen, hilaria, Hilaria, Bestia, da, sin más, va. Gernia, con la buena en tal día, Puto, Shaibor, tío, me da el guisoso, <laughs> hasta dice, graban en bicho, a tu venir checos, hasta en plan, a y shildu ya, Tío, va, es que a bat. O nire buruan olan silencio sepulcral eta... <laughs> Hostia, tío. Ya claro. te digo. Sí, Saibor, supino, saiborren, tío. Saiborren teléfono al lecuta No, Claro. Claro. Eta, claro, bueno, azken nien teléfono al naben. Eh. Asi nintzen en plan, bueno, a ba, baselina pizkatekin. Cosa lan la Artu naben a baselina pizkat, con hidroalcohólico, plas, plas, ta. Aupa, Saibor. Eh, zure, hau bat, naiz. Aupa, Saibor, Saibor, naz. E-, egunero sortziretan emozionatu egiten dena. <laughs> Eta gaurkoan, e, abesti bat eskentu nahiko nizukeen, eh, errealaren eserkia. Eta botazten, whatsappetik, audixo bat. Eta imagen <laughs> ikusi gudan, no? Zan, zan, zan, zan, zan, audio eh? <laughs> Hemen, hemen da, ni, baina zaurtuan jarri biozu. Zer, abesti zu. zaurtuan <laughs> jarri biozu da, ez, ez, behaltzen dizu zuri privatuan. Ezkerrak emateko, ja, xai bort, tio, armesedez, tio. Esan, esan dala delikatu bisa bat, ba, joe gorder bisi dala, e, gernik bakarrik aleti salie, ba, giputxu solte batzu eba gauz, eta, eta, bueno, jarri zu urendako bat, ba, ba er, de poko de derbi, bestela honek butelo, esan dama kontranamendo bat. sea, Eta tipua, tipua, eset, eset, no se que, eset, es que, ba, imaginatu nix katzen badizu hori zuri den hostin, egin gugu zenuke, da ni bai, bai, ez dakiz eta... Eta, sima, ez talako bat esan zuen, joa, jo, seibor, nik efeu da, nire espanian, joder. <laughs> Bueno, azken nien, venga, jarriko tzu, no seke, amar segundo, gero, como kerratu inazela, eta kendu ingo, tal. Eta, bueno, ba, jarri ban, nire grabauna eta, ba, izan increíble. Baina, izan zen amar segundo, azken nien. Izan zen, Eta gaina, abesti ze jarri bainoen, entzuen da batek itxela gulua. Eta, opa, real! Osa, ez nazi bakarrik, eh, Badu jendik egerniken, eh. Baina, gainera, ez dutzu, bai, nik gustate eskeni ditzetzula. Eskeni eh. bai, izan zen, bai, gorontzako, ez bai, bai, izan da eskerrak emoten, da, ez da. Bidixo hori oso ondo dago, baina dau bidixo bat honi hona hua, gorena berroi eta, eta, eta hona hua, bai. Bizek. E... Eh, Marti jondo zazu. Obe, oberena. Bai, adez. E... <laughs> eta da, itxela, azten dizela txaloka sortziretan, ikusten da goro lehiora enfoketan, Eta, bulti emote txokamari, da, da, da, rodioan. Rodioan. akabetan, da. Oh, eskerrik asko, eskerrik asko. eh, rodio guantikas, az. Hor klase iturri argi bat ikusi hor. Claro, txo, tío, slicer asko, eta hori. Buah. Ke gesto de rabia. Ke gesto de, gesto de rabia. Ke punto nor. Sandi Casar. Sandi Casar. Sandi Casar. Sandi justo pegetatxo guante barik horretxe, tío. Eh. Tanto ahí. Ya. Bueno, txenda, zin zen galderiek, ez bigarra mortu bat, abar, zin zen, eski uste dut. Ez eh, sentitzen da, tio, ze saibor, saibor domina indosu, ez da? Bai, bai. Ostia. Saiborek basetxean. Gogorra izi zen ah. negoziak eta, fidel testigu <laughs> da, koz, pantalla ze guztizia, igual dena. <laughs> Bai, bai, bai, te juro, bai, bai. Baina, bai, izi zen lako borroka bat, oza, un pulso ahi de mitiko estos, eh, ajerrezekoa, kone famosuak zinak, un artiko pik, zorako bai. bat. Kasparov, Kasparov. Ah, txabala, tope da, eskine, bueno, jarri ban. Tablas. Tablas, eso, eso. Tablas, no. Tablas, no, un dos. Ganador. Un dos, el visitante. <laughs> A ver, es que regasco goro, tortierren. Mucho goro. Zueri, placer izan da. Tarte, una, Eta... Zuga, les, eta dela. Ai. Ai, eta... Zerkazo eh, ikusleak. Instagram, eta Instagram Javi, live. Eta... Entzungo da danok. Zuzen nire zinizun da entzun, así que... Eh, sandali hori agur bat sekristen puta egin txagu. Ze pentsetan man ospan zuzenien ala jarri eta fumada da sartu txagu etxe batelako. <laughs> Parkatu sandal. Hau pa sandal. Ba... Zer, ze pasten da. Zu zer. Ez toti atxe zebe sarin jau. Ah, koño. Bueno, bai, para, hau zaba. Ostia, nila irratxa ja papatik hartzen. Eso es, mentira. Eta eskerrak Javi gizaztela, motu nebe Stanis etxekiatik idatzi txola, txabal. eh, Aupa Stanis, hau aupa Stanis, todo se ha dicho. Bai. Eh, aupa. taupa Javi, vaya currazo se ha metido. Sí. Eso es. Txalo barri. Aupa Javi. Ba, es que... Bai, bai, enaen, enaen oso ondu lertzen, se ha etxida bien dela mobi, kasta hostis, ikas, bai, oin ju lertzen. Oin ju lertzen. Eta Eto kumentos ba, grafikos. Bueno, a ver, senan laburtuzkun gure alesek eurko irratzaio, hosti, hau. ez dut inoiz, irratire sartu eran justanaz berbarik egin. Mano a mano ambizok, split supino baten, eta enaz agurtu. Enaz agurtu ze ez dut jakin zela nein, edo jatez agurre guztetan. Agurtu ez izenak esan gure du bihar bada, neurri baten beragaz geratu nazela. Azken atxer arte hilerriko riper arte, alkarren preso engarela. Holan txeide, bere zeu gazeroan, eta zeure peragaz beragaz geratzen da, uri bet iztun dasunero. Tendentzi suizidiko baten, norbere buruez beste baten, eta pragatik junde be, han geratu naz. Eta praga neugaz ekarri dut. Ez dodaz azken egunek paseu, beti bizite gure eta beti geroko itxike eh, bizitio ez doazan erakusketatan hilerak eitzen. Ez dodaz azken umiek igaro, izkinari erretratu kataten eta tupaken kantatako aldaketak sentitzen. Ez dodaz azken instantik emon kuaderno baten notak hartzen, testu bat idazteko edo. Izen be, Hemingwayren berbak etorten eta bururen, ez eitzun leku batez idatzi handik urrun zauzen Eta alantxe, agurre zanbarik aldein dozun ezkero, antxe bertan, ekialdeko kaugo jarrotza bagin elez, jarraitzen, zuaz jarraitzen doan sentitzen Eta behin eta barriro egiten doaz neure, I'm hard to handle, edo barneratzen gatzak diren berba. Gaztetan, Pragan bizitzeko suerti ukiba gero, Pragak lagun egingo batzu. Soazen lekure, soazela bizi osoan eta ez atzera, turista bezala ailegoko irrati plato horretara. Pragak ez du inoz bardine izaten segiduko. Praga izaten segitzen badaude. Ez dut inoz irratiko atie zabaldu ustan eta oin pragan atasala jaten egon godan, ez da buruz berbarik Ez da berataz akortan enazunako. Entzun gaitu da, asko alez. Zuri, zuri. E. Eta goro, pentsasu, zebaz nahi zuen maiz, eh, irratxaio, hau, bardintzo ekstasia bada, eh, baina. Ba, bueno, ekstasia da, seguro, seguro, bai, bai, ingo berrape bat, e, eh, suedi eraino, ba, ezkerri ingo zaten. ba, <laughs> eta, jara zen agestitxo bat, eba, zamaitxiko. Ba, venga, ba, beste eri barik, ezkerri asko gorbe, amene, bueno, gorbe. Geur, eh, le lengo <laughs> konfinamendu <laughs> da, bero, entzut dira eta, eh, pues, eh, ez dakit niz gara, ni puta idea, zebain desastre gara, lehen bi astero itxak, no? Baina baina ez dakit. Entzuna, lehil. Eh, eta listo? <laughs> Entzuna, lehil. Disfruteu.